Retroevolución, retroevolución, retroevolución. O programa de Chor Radio, programa de Chor para Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Cara adiante, cara bien, cara atrás, cara atrás. Escoita, retroevolución, retroevolución, retroevolución. que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín a través do 93.9 da FM de Ferrol, tamén a través de Internet e tamén lembrar que Tete Radio dende a Comunidade de Valencia emite tamén o programa Oxe, en canto a que se refire á música que imos poñer, poida que sexa un pouco distinto que habitual, aínda que os que xa escoitades o programa desde fai tempo sabedes que aquí cabe de todo. Oxe, o que vades a escoitar son catro grupos que escollín que publicaron discos no ano 1967 e, por razóns diversas, son uns clásicos inesquecibles dentro do mundo da música. Espero que, polo menos, un dos catro que imos poñer sean do vosso agrado. I've ano 1967 o grupo Love editaba Forever Change, un disco que pasou desapercibido no seu momento, que apenas entrou nas listas, pero que, co paso dos anos, convertiuse nun clásico dos 60 e tamén trascendeu ata o oh, día de hoxe este estupendo Alain, ui, perdón, Alone Again or é eh, un deses temas que xa queda no inconsciente colectivo para moitos de nós esa portada psicodélica ca cara dos membros do grupo ese son entre o rock, a psicodelia e algunhas veces, por que non, o pop fan dese Forever Change, un maravilloso álbume que editouse no ano 1967. What is happening and how have you been? Gotta go but I'll see you again. And oh, the music is so loud. and then I fade into the crowds of people standing everywhere. Across the street, I'm at the slop affair, and here they always play my songs and me. I wonder if it's I'm here just the same. Telling everyone about their games. And if you think it obsolete, then you go back across the street. Yeah. Street. Me other. Moon's a common scene around my town. Here where everyone is painted brown. And if with you that's not the way, let's go. Paint everybody gray. Hill Day e outro dos maravillosos temas que podíamos escoitar neste Forever Change the Love que, como digo, editouse no 67, pasou desapercibido e que somente o tempo poñeu no sitio que merece no máis alto seguramente este disco atópase tranquilamente nos 100 millores discos da historia. Algo que gustoume dende a primeira vez que escoitei ese son de Love do que tanto ouvira falar de ser Forever Change como algo básico e ese son, ese toque psicodélico pero tamén esa maneira en certa sentido de misturar casi un son fronterizo grazas ao oh, son dos metais que soan esas trompetas que o fan, o fan, como digo, a meu modesto punto de vista, ese son fronterizo que, a verdade, fixo algo para min característico en este disco en algúns temas e que o fan pois si cabe moito máis bonito. Outra cousa que quería decir é que o que vamos a escoitar hoxe non é só do ano 67, senón tamén nas súas edicións en formato mono, ou en son mono, millor dito. Oh, the snot has caked against my pants It has turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my pistol. I've got it in my hand. Because he's on my land. And so the story ended. You, you know it all so well. Oh shit, you need, I'll tell you. That in, in, in, in, in, in, in, in, and yes, I see you sitting on the couch. I recognize your artillery. I have seen you many times before. Once when I was in India, and I was on my land. Why can't you understand? And so the story ended. You, you know it oh so well. Or should you need I'll tell you? has caked against my pants. It has turned into crystal. There's a bluebird sitting on a branch. I guess I'll take my crystal. I've got it in my hand. Because he's on my land. And so the story ended. You, you know it oh so well. What should you need, I'll tell you. The end, end, end, end, end. Deixa vivir Outro excelente tema, a verdade é que podería poñer todo o álbume porque non ten ningún tipo de desperdizo, pero isto é retrovolución, hai que ir poñendo un pouquiño de cada disco dos que imos a comentar hoxe e se si queda máis tempo pois poñeremos de todos eles Forever Change Love 1967, obra mestra que, polo menos, deberíamos de escoitar todos antes de morrer. Como tamén outros que deberíamos de escoitar antes de morrer e algo do álbume Smile, Smile those Beach Boys. Silken hair, more silken hair fell on her face, and no wind was blowing. Silken hair, more silken hair lay near her pill box down at her She'd been on a trial. I peeked in, and I saw she'd lost her hair, I thought I would tell. She was going saw her shining forehead didn't stop. She swooned to the ground. Really flipped her wings. so hard I blew my mind. I blew my cool. eyes. drew a comb across her scalp and brushed what she had left. I tried to salvage what I could and threw it in a sack. She made a beeline to her room and grabbed all kind of juice. She started pouring it on her head and thought it'd grow it back. You're too late, mama. Ain't nothing upside your head. nothing upside your head. No more, no more, no more, She going back. Seguramente se non fora por esas maravillosas armonías vocais, moitos de vos non pensaríades que tratase dos Beach Boys. No ano 67, despois do fracaso comercial que non artístico que foi Pet Sounds, Brian Wilson meteuse, pois, nun traballo que foi Smile que, como moitos sabedes, tardou 44 anos en ver a luz xa en fora de xogo por problemas mentais e drogas de todo tipo. O tempo acuciaba o grupo xa que a compañía de discos pois demandaba un novo álbume Meteronse todos os membros e con temas dese Smile que nunca saiu ata catro lustros, catro decenios, mellor dito, despois, pois metéronse no estudio, fixeron produción en conxunto algo casi minimalista e o resultado foi pois unha verdadeira alfalla, unha obra mestra que Agas porque contén Good Vibration para min o mellor tema da historia e tamén Heroes and Villains, aínda que este máis valor artístico que éxito comercial, o disco foi o comenzo do afundimento en canto a vendas se refere dos Beach Boys nos Estados Unidos. Ainda así, como digo, ese son minimalista ese son que parece que o fixeron un grupo de amigos no estudio utilizando técnicas pois bastante sinxelas fan un disco que non debe pasar desapercibido sexas amante dos Beach Boys ou non. E máis, si esperas ou agardas a topar algo da música surf con que tanto se identificou aos Beach Boys, pois que encendo non é art rock, non é rock progresivo, non é avangarde, nin é pop, é moitísimo máis o que podemos atopar neste Smiley Smile. She belongs there. título Wonderful xa o di todo, un maravilloso tema como todo Smiley Smile. Ben é verdade eh, é que despois no 2011 cando por fin saiu un Smile como estaba concebido por Brian Wilson vemos a magnitude da obra deste xeño que en ese momento pois estaba pasando un dos peores momentos da súa vida, que sole pasar somente falando evidentemente en termos artísticos, as penurias de uns, resulta que a larga son maravillas para meidan de parte de nós. En este Wonderful pode apreciarse un cambio total na última parte de casi a, a música, o senso, parece que non ten conexión e que se algunha vez escoitades, pois non só es Smile, na súa plenitude, nesa caixa que saliu no 2011 que tiña pois cinco CDs e dous álbumes. Se escoitades a magnitude, todo batiburrillo mental que tiña Brian Wilson reflíctese aí, anacos de temas e moitas veces ensamblados, repetidos moitas veces, aumentando o tempo, pois aquí o resto dos Beat Boys intentaron comprimir todo e a verdade é que o fixeron moi, moi ben. Hanging down from my window Those are my wind chimes, wind chimes afternoon. the little bell. Green Chimes, unha auténtica obra mestra en sí mesma. Minimalismo en estado puro. E somente polos 40 últimos segundos do tema, algún seguramente mataría por facelo. Unha verdadeira alfalla. Ese, esas voces, que casi ao final parecen cantos gregorianos, son sinxelamente sublimes e maravillosas. Esto é moito máis poderedes atopar en Smiley Smile dos Beach Boys, editado, como non, no ano 1967. Estamos aquí en retribución grazas a Radio Filispín que a traveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a traveso de Internet está a emitir o programa como tamén o fai TT Radio dende a Comunidade Valenciana e a traveso de Internet e lembrar que podedes descargar os podcast do programa para escoitar cando vos queirades. E eh, como non íbamos a rematar falando de este Smiley Smile con a súa obra mestra, como dixen antes, para min, o mellor tema da historia da música. Good Vibrations. I, ah, I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good, good, good vibrations. somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. que dicir unha verdadeira obra mestra e este sinxelo sí que tuvo éxito vendeu a frioleira de máis de medio millón de copias nas que le 1967. Os Beach Boys, Smiley Smile, non esquenzades escoitar este álbume porque seguramente vos sorprenderá a moitos. E seguimos adiante con outro grupo que tamén editou no ano 1967 e que tamén pasou bastante desapercibido no seu momento, pero para min é un dos grupos máis influentes dos últimos 50 anos. Porque, sí, amigos, se vos dechedes conta todo o que estamos a poñer e todo o que poñeremos ao longo deste programa cumple 50 anos 50 anos que, polo que se ve, nese 1967 estaban os astros todos xuntos porque non só que poñemos aquí, sino moitos máis discos dese ano tuveron moito éxito será porque un servidor o que está a falar tamén naceu nesa época, pois seguramente é un ano moi brillante. Mm-hmm. fly Curtis, como non Velvet Underground a Nico, o seu álbum de debut que, como dixen antes, pasou totalmente desapercibido porque apenas permaneceu dúas semanas nos CEM máis vendidos na lista en Estados Unidos, Lou Reed, John Cale, Maren Tucker, Steve Morrison e un anico imposta por o señor Andy Warhol esa portada mítica do plátano que podía pelarse, pois fan un álbume que aínda sigue soando para min moderno e actual. Como dixen antes, a Velvet Underground para min un dos grupos máis influentes da historia porque eran adiantados a seu tempo no son hai que recoñecelo. Soaban nois cando querían, sonaban casi hasta post-punk, si me apurades, antes de que aparecese o punk, sonaban indie, sonaban underground, e eh, a súa maneira de facer música era peculiar e inimitável. she does to please. She's just a little tease. armoniosa e casi con un son indie, fem fatal, ca voz profunda de Nico que, como dixen antes, imposta por Andy Warhol que foi o que promocionou e doulle impulso a, ao grupo, dicen, ou tamén parece ser que aparece na produción, pero según se di, ou según dixeron algúns dos componentes, Andy Warhol só puxo nome a que na produción apenas tuvo que ver. Da igual. O importante é que hai que darlle o mérito a Andy Warhol de que deu a coñecer o que foi o mentor para que Velvet Underground foran coñecidos digo adiantados a seu tempo sigue soando actual e Como non, como todo o que puxemos ata o agora, todo máis que recomendable do Brigada Escoita. Outra cousa é que nos guste ou non, pero coido que do Brigada Escoita todos estes discos que estamos a poñer. Estes coido que son de sobra coñecidos para todos nós, tampouco tiveron problemas en vender como churros este disco, un dos máis vendidos da historia. Estuveron nas listas pois máis dun ano seguido ben vistos por todos, aclamados pola crítica, polo público, polos seus propios compañeiros, revolucionaron o mundo da música con este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que en sinón os Beatles tamén para min un dos grupos máis influentes da historia da música. Sgt. Pepper's que ten moitas cousas abrallantes, moito se comentou que xa non se saiba deste disco como as técnicas de grabación grazas a Sir John Martin, o produtor, pero tamén a Josh Emerick, o inxeñeiro de son que fixo posible todo o que se lle ocurría a Lennon McCartney, Harrison ou Ringo Starr. Unha obra mestra en todos os sentidos, o que iba a ser un disco concepto, pois simplemente quedou en un disco maravilloso Pouco máis temos que decir. Sí, o único que temos que decir é que imos a rematar con un dos temas que para moitos é o millor tema dos Beatles que xa é moito decir A Dive in Alive, unha obra mestra como todo o álbume. E rematamos con ese tema, amigos, porque o tempo estáse a esgotar. Así que lembrade que escoitáchedes catro obras mestras do ano 1967 na súa versión monofónica e que todos eles cumplen 50 anos discos que, repito, coido que hai que escoitar antes de morrer. E tamén, como dixen antes e volvo a repetirme, eu non son quen para decir o que está ben ou que está mal o que te ten que gustar ou non, pero polo menos escoitalos, coido que de obrigada escoita. Todo isto foi grazas a Radio Filispín que no 93.9 da FM de Ferrol emite retroevolución o igual que dende internet fai Tete Radio dende a Comunidade Valencia. Descargade os podcast a traveso de archive.org ou iBox para escoitar cando vos queirades. E nada máis, amigos, unha aperta e deico ao próximo programa. to love, having read. takes to feel